Նյու Յորքից Իվանյան անցած շաբաթը հագեցած էր Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ զարգացումներով։ Երևանի ժամանակով օգոստոսի լույս 17-ի գիշերը կայացավ Հայաստանի պահանջով հրավիրված ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստը Արցախի շրջափակմամբ առաջացած մարդասիրական ճգնաժամի քննարկման նպատակով։ Այն մեծ հաշվով համապատասխան է փորձագիտական ակնկալիքներին, թեև հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը ըստ էության համահավասար թույլ էին ներկայացել քննարկմանը, այդուամենայնիվ շնորհիվ հայկական կողմն ավելի լավ նախապատրաստական աշխատանք էր տարել եւ դա ակնառու էր Հայաստանի հետ հիմնականում չեզոք համագործակցություն ունեցող երկրների դիրքորոշումներից։ Սակայն առավել կարևոր էին անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների դիրքորոշումները։ Այդ հարցում եւս խիստ անսպասելի անակնկալներ չեղան եւ դրանք բոլորն էլ ըստ էության կրկնեցին իրենց ավելի վաղ հայտնած դիրքորոշումները։ ԱՄՆ-ի առաքելության ղեկավարը, ով նաեւ նախագահում էր նիստը, դատապարտեց Քաշաթաղի միջանցքի արգել վերելափակումը, ինչպես նաև կոչ արեց սկսել ուղիղ բանակցություններ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև, ինչը կենսական նշանակություն կունենա տարածաշրջանային խաղաղության եւ Արցախի բնակչության իրավունքների ու անվտանգության պաշտպանության համար։ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը նշեց, որ Քաշաթաղի միջանցքի արգելափակումը հակասում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքներին։ Դատապարտեց Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ ուղարկված մարդասիրական բեռի արգելափակումը, ինչպես նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեության խոչընդոտումն Ադրբեջանի կողմից, ինչը եւս հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին։ Արցախյան հիմնախնդրում ներգրավված նախկին մեծ երյակի անդամներից ամենամտահոգիչը Ռուսաստանի ներ ներկայացուցիչի խոսքն էր, որում նա ոչ միայն չդատապարտեց Քաշաթաղի միջանցքի արգելափակումը այն պարզապես անվանելով մտահոգիչ, այլ նաև նշեց, որ իր երկիրն աշխատում է, որպեսզի Քաշաթաղի միջանցքին զուգահեռ միջանցք բացվի նաև Ադրբեջանի կողմից այս պահին բռնազավթված ակնայից, հավելելով, թե Արցախի բնակիչների իրավունքները պետք է լինեն Ադրբեջանի օրենքների համատեքստում։ Փաստորեն, եթե Ռուսաստանը նախկինում այդ թվում ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստի նախորեին հայտարարում էր, որ նպատակ կարգավորված աշխատանք է տանում բռնազավթված ակնայից դեպի Ստեփանակերտ ճանապարհ բացելու ուղղությամբ, ապա նիստի ընթացքում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հայտնեց, որ իրենք ոչ թե պարզապես ճանապարհ են նախատեսում ակնայից, այլ Միջանցք, դրանով փաստացի խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից արդեն իսկ բազմակի ոտնահարված փաստաթուղթը, ավելորդ է ներկայացնել, թե ինչ վտանգներ է պարունակում բռնազավթված ակնայով Քաշաթաղի Միջանցքին համազոր Միջանցքի հաստատումը շրջանակում Եվրամիության պատվիրակության գործերի հանձնակատարը, ինչպես եւ ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները նշեց, որ մատակարարման այլ ուղիների արկայությունը պետք է դիտարկվի միայն քաշաթաղի միջանցքի լրացման համատեքստում եւ չի կարող դիտարկվել որպես տարբերակ չբացելու քաշաթաղի միջանցքը։ Թեև ելույթներից հետո նիստն ավարտվեց եւ որևէ փաստաթուղթ չընդունվեց, այդուամենայնիվ նիստի ելքը նաեւ դրական արդյունքներ ուներ։ Հատկապես հետաքրքրական էր ՄԱԿ մարդասիրական հարցերի հանձնակատարի ակնարկն առայն, որ ՄԱԿ-ն Արցախում փորձագետներ չունի իրավիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով։ ՄԱԿ տարածաշրջան փորձագետներ ուղարկելու ուղղությամբ իրոք տարվում են նախապատրաստական աշխատանքներ։ Անվտանգության նիստի նախորդին քաղաքացիների մի խումբ արգելափակել էր Իվանյանում տեղակայված ռուսաստանյան զորանոցի մուտքերն ու ելքերը։ Իհարկե, ի տարբերություն Քաշաթաղի միջանցքի ռուսաստանյան զինվորականները կարողացան ապա արգելափակել Իվանյանի օդանավակայանի ելումուտը հրելով քաղաքացիների մեքենաները եւ զրահատեխնիկա ամոթեցնելով բողոքի ակցիայի վայրին։ Առհասարակ Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբն արդեն ավելի բացահայտ է դրսևորում իր հանցակցությունն Ադրբեջանին Քաշաթաղի միջանցքի արգելափակման հարցում, այնպես ինչպես Ռուսաստանն ավելի բացահայտ է ցուցադրում իր ճշնամական վերաբերմունքն Արցախի եւ ամբողջ Հայաստանի նկատմամբ։ Վերջի վերջո ժամանակը շատ է սեղմում թե Պուտինին, թե Ալիևին։ Երկուսի դիրքերն էլ գնալով թուլանում են իրենց երկրների ներսում, երկուսն էլ ճունեն նոր ռազմական հաջողություններ, որ որպեսի դրանցով կերակրեն իրենց թե հացի, թե կրկեսի կարոտ ժողովուրդներին։ Եվ Հայաստանը թեև ի սկզբանե նպատակ չուներ Ռուսաստանի հետ հակադիր ճամբարում հայտնվելու, այլ պարզապես փորձում էր բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն կառուցել, այդ թվում եւ Ռուսաստանի հետ։ Սակայն վերջինի համար Հայաստանի նույնիսկ փոքր ինքնուրույնությունը դիտարկվեց որպես հարված իր կայսերական ինքնասիրությանը։ Փոխարենը Ռուսաստանն այնքան ճնշումներ բանեցրեց Հայաստանի դեմ, որ կորցրեց իր ամենահավատարիմ դաշնակիցներից մեկին։ Միաժամանակ ժամանակ Ռուսաստանի անհերատես քաղաքականությունը հանգեցրեց այն բանին, որ նույնիսկ Ստեփանակերտի կամ Խարկովի նման քաղաքները, որտեղ Ռուսաստանի քաղաքական ու մշակութային ազդեցությունն անասելի բարձր էր, օտարացան Ռուսաստանից։ Դրան հասնելու համար իհարկե հատուկ հանճարեղություններ հարկավոր։ Ժամանակը, սակայն, նաև մեր կողմից չէ։ Սեպտեմբերի վերջից եղանակն սկսելու է աստիճանաբար ցրտել, իսկ գյուղմթերքը նվազել։ Բարենային անվտանգության հարցը տասնամյակներ շարունակ աչքաթող արված է եղել եւ գալիք ծանր ձմեռը, եթե շրջափակումը շարունակվի, շատ ծանր է լինելու, ավելի ծանր, քան նույնիսկ պատերազմը։ Հազարավոր մահեր թերսնումից, ցրտահարությունից, համաճարակներից, պատշաճ բուժզնման եւ կենսապայմանների բացակայության պատճառով հաջորավոր վիժումներ եւ դեգեներացիաներ։ Իսկ պատերազմի վերսկսման հավանականություն կա։ Ադրբեջանը վերջին շրջանում ավելացրել է թե ռազմական հռետորաբանությունն ու ապատեղեկատվության շրջանառումը, թե սահմանային էսկալացիան ու զորաշարժերը։ Ադրբեջանն արդյոք բլեֆ շփվում է, թե պատրաստվում է մեծ պատերազմի, դժվար է ասելը։ Երկու տարբերակը հավասարաչափ հավանական եւ հավասարաչափ նպաստավոր ու աննպաստ են, թե թշնամու, թե հայկական կողմի համար։ Սակայն հույս ունենալ, թե հնարավոր է Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնել զիջումներով ու նահանջելով միամտություն է։ Իսկ վախը, թե Ադրբեջանը տեխնիկապես եւ թվապես գերազանցող է եւ պայքարի ելքը կանխորոշված է, անհիմն է։ Կանխորոշված է միայն համակերպվածության ելքը։ Կանխորոշված էին Դերեզոր Կամոսֆենց բացացին ուղևորվող մարդկանց շարասյուների ճակատագրերը, իսկ նպատակային ու անզիջում պայքարի ելքը երբեք կանխորոշված չէ։ 1946-ից 79 թվականների միջակայքում Վիետնամը ընդհանուր հաշվով 29 տարի պատերազմ է վարել նախ Ֆրանսիայի, ապա ԱՄՆ-ի, վերջում էլ Չինաստանի դեմ եւ 3 պատերազմում էլ հաղթել է։ Կարելի է հիշել նաեւ նույն ժամանակահատվածում Իսրայելի հաջողությունները արաբական տասնյակ երկրների դաշինքի դեմ։ Իհարկե, միշտ էլ կարելի է գտնել արդարացումներ ու պատճառաբանություններ, սակայն 1992 թվականի վաղ գարնանը կամ ամռանը, երբ Արցախում իրավիճակն ավելի օրհասական էր, քան հիմա, արդարացումների եւ պատճառաբանությունների փոխարեն գործողության ընտրությունը փոխեց թվացial կանխորոշվածությունը ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը առայժմ